die reis van Labanse kudde laat wij het. Ver weg van Laban het Jacob sy eie ding gedoen. Hy het jong loote van populiere, amandel en plataanbome gevat en dit afgeskuld totdat daar sulke wit strepe op die loote was. Hy het toe die loote met die wit strepe by die waterplekke gezet. Als die vee kom syp het, was die loote reg voor hulle. Omdat die bokke en die skape by die waterplekke gepaar het, het Jacob hulle tussen die loote by mekaar laat kom so het hy baie bokke en skape met spikkels en strepe gekry. Die oeie het Jacob apart gehou en hulle by Labaanse gespikkelde en gestreepte vee gebring. Op hierdie manier het Jacob vir homself een baie sterk kudde opgebouw. Hy het hulle weggehou van Labaanse vee. Wanneer die sterk dieren gepaar het, het Jacob die loote voor hulle in die krippe gesit en dat het hulle vrugbaar gemaakt. Maar hy het nie die loote bij die zwak dieren gesit nie. Op die manier het Laban die zwakkes en Jacob die sterkes gekry. Jacob het al hoe rijker geword. Hij het paar klein vee, slavinne, slawe, kamele en donkies gehad.